wa idha unzilat sura na inapoteremshwa sura yoyote an aminu billahi ikiwaambia muaminini Allah wa idha unzilat suratun na inapoteremshwa sura yoyote an aminu billahi ikiwaambia muaminini Allah ma'a rasulihi pamoja na mtume wake an aminu billahi kwamba muaminini Allah wajahidu ma'a rasulihi napiganeni jihadi pamoja na mtume wake istadhanaka ulu minhum wanakuomba ruhusa wale wenye utajiri miongoni mwao matajiri ndio wanaomba ruhusa istadhanaka ulu minhum wanakuomba ruhusa wale wenye utajiri miongoni mwao waqalu na wanasema dharna nakum ma'al ma'al qa'idin tuache sisi tuwe pamoja na wenye kukaa nyumbani dharna tuache sisi na kumma alqaidin tuwe pamoja na wenye kubaki nyumbani wenye kukaa nyumbani sisi tuache bwana hiyo shughuli zimekuwa nyingi eh, mambo ni mengi huku hakuna usimamizi sina mtu wa kumwachia ah kaeni nyumbani bakini na watoto wa na wanawake na watoto wadogo bakini wao wanaomba kubaki wao radhu bian yakunu maa alkhawalif wameridhia au wameridhika kuwa pamoja na wenye kubaki nyuma radu an yakunu maa alkhawalif wameridhika kuwa pamoja na wenye kubaki nyuma wabaki na wanawake na watoto na wazee na wagonjwa wameridhika na hilo watubia ala qulubihim fahum la yafqahun na umepigwa muhuri kwa juu ya nyoyo zao watubia ala qulubihim na umepigwa muhuri juu ya nyoyo zao fahum la yafqahun na wao hawafahamu umepigwa muhuri juu ya nyoyo zao umepigwa muhuri pap wa ukafiri ili jikafiri basi ili jinafiki huyu mnafiki huyu ushapigwa muhuri tayari lakini wenyewe hawajui kwamba tayari ushapigwa muhuri wa kufuru na muhuri wa unafiki watubi'a ala qulubihim na umepigwa muhuri juu ya nyoyo zao fahum la yafqahun, na wao hawatambui, hawajui au hawafahamu. Lakini rasulu walladhina amanu maahu, lakini mtume na wale walioamini pamoja naye. Lakini rasul walladhina amanu maahu, lakini mtume na wale walioamini pamoja naye. Jahadu biamwalihim wa anfusihim, wamepigana jihadi kwa mali zao na nafsi zao wamejitolea katika hilo jahadu biamwalihim wa anfusihim wamepigana jihadi kwa mali zao na nafsi zao wa ulaika lahumul khairat hao watapata kheri nyingi wa ulaika lahumul khairat hao watapata kheri nyingi wa ulaika humul muflihun na hao ndio wenye kufaulu waulaika humul muflihun na hao ndio wenye kufaulu a'adda Allahu lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar Allah amewaandalia wao pepo ambazo inapita chini yake mito a'adda Allahu lahum Allah amewaandalia wao jannatin pepo ambazo tajri min tahtiha al-anhar inapita chini yake mito khalidina fiha hali ya kukaa humo milele dhalika alfawzu alazim huko ndiko kufuzu kulikuwa kukubwa ukitaka kufaulu ukitaka kumuona mtu aliyefaulu basi ni huko Qur'ani ndio inatutambia eh? hakuna mtu mwenye mamlaka ya kumwingiza mtu katika pepo wala kumtoa katika pepo au kumwingiza motoni au kumtoa motoni inayosema ni Qur'ani atakayefanya hivi atakwenda kwenye pepo atakayefanya hivi atakwenda motoni sawa atakayefanya hivi na hivi atakayekufa katika hali hii atakufa kafiri atakwenda motoni atakayekufa katika hali hii ha? huyu atakufa muislamu atakwenda peponi umeelewa kwa hiyo hayo ni mambo anaeleza ni Allah hakuna yote anayejua ila Qur'ani itwambie na wala hakuna yote mwenye mamlaka kwamba wewe fulani na fulani na fulani fulani nyinyi mtakwenda peponi na wewe na wewe na wewe nyinyi mtakwenda motoni la hakuna mwenye mamlaka hayo lakini Qur'ani ikisema kwamba atakayekufa katika hali isiyokuwa ya Uislamu huyo ni motoni tutasema na sisi huyo motoni sawa kwa sababu Qur'ani ndio inavyosema lakini anasema neno haya ni nani Allah subhanahu wa ta'ala rabbul alamin mola wa viumbe walimwengu wote umefahamu eh? kwa hiyo Allah amewaandalia wao pepo ambazo zinapita chini yake mito wajaa almuadhiruna min al liudhana lahum Allah anaendelea katika aya ya 90 wakaja wenye kutoa udhuru katika mabedui ili waruhusiwe kubaki kwao bila ya kwenda vitani wajaa almuadhiruna min al-a'rab na wakaja wenye kutoa udhuru katika mabedui wakaja kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam muadhirun imekuja kwenye qiraa almu'dhirun بسكون العين وتخفيف الدال بمعنى الذين جاءوا بعذر صحيح وقراءة المعذرون بفتح العين وتشديد الدال أي المعتذرون قيل بمعنى اعتذروا بحق فتكون بمعنى القراءة الأولى وقيل المعنى المقصرون الذين أوهموا أن لهم عذرا ولا عذر عليهم المعذرون وين ولا يذورون lakini hawana nyudhuru almu'dhirun wenye udhuru wa kweli lakini pia imesemwa almu'adhirun kwa maana ile ile ya almu'dhirun unaelewa kwa hizi tofauti zinapatikana katika qiraat katika maana wajaa almu'adhirun na wakaja wenye kutoa udhuru min al-arabi katika mabedui kuna watu walitoa udhuru katika mabedui kwamba sisi tuna hivi na hivi au eh, ili waruhusiwe sasa wakaja liyudhana lahum ili waruhusiwe wasiende vitani walikuja kwa ajili ya kutoa udhuru huo eh, al-arabu ni wale watu wanaokaa katika nje ya miji majangwani mtu anakaa nje ya mji huko jangwani huko akaa nje ya mji huko shamba huko aitwa bedui yule sawa ni bedui yule awe mwarabu au mnyamwezi msukuma wewe utakavyokuwa ni bedui huyo kwa sababu akawa nje aka nje hakai katika hadhir sawa asemaje yule lana nafa'u hadirun wa badin ka'annahu shamarikh radwa izzatan wa takarruma fahamu hadirun wa bad hadir yule mtu anakaa katikati ya mji anakaa na watu mjini na badi yule kabidu yuko peke yake watu wakisogea zidi kusogea ukisogea tena yasogea tu hivyo hivyo, hata kukaa na watu yeye atakaa shamba. Mji ukisogea umekuja mpaka hapo, huyo hama ndio uko mbali zaidi. Sawa, kuna watu wako namna na tabia zao mara nyingi wanakuwa ni jufat, watu wasusuavu, wana ususuavu fulani na ushujaa, ya ikdamu ile ambayo ile jura ambayo ni ya mukhatara kabisa. Kwa hiyo haoni vibaya kukaa na manyoka na manini, mara kaingia chatu akashachukua kisu kamkamata kamchinja wakati wewe huku pengine utaita mji mzima uje kusaidia yeye anapambana nao tu yeye mwenyewe tu anamalizana nao kimya kimya kionza huku kuna nyoka jana nilimuua mmoja yeye hana wasiwasi kitu cha kawaida manyoka machatu madede gani kwake ni kitu cha kawaida arabu sio sasa walikuja walimebedui wanaokaa pembeni ya miji huko liudhara lahum ili waruhusiwe wasiende vitani waqaada alladhina kadhabu llaha wa rasulahu na wakakaa wale mabedui ambao walimdanganya Allah na mtume wake waqaada alladhina na wakakaa wale ambao kadhabu llaha wa rasulahu walimdanganya Allah na mtume wake sayusibu alladhina kafaru minhum adhabun alim itawapata wale waliokufuru adhabu chungu adhabu ya kutia uchungu adhabu kali itawapata hapa inaonekana min sio ya, tabiir min ni ya bayanul jins hakuna kwamba eti makafiri miongoni mwao kwa maana baadhi yao sio baadhi wote itawapata wale waliokufuru ambao ni wao sasa adhabu yenye kutia uchungu sausibu alkafirina min al-a'rab adhabun mu'lim laysa 'ala ad-du'afa'i wala 'ala al-marda wala 'ala alladhina la yajiduna ma yunfiquna harajun laysa 'ala ad-du'afa'i hapana dhambi yoyote juu ya wanyonge kama vile wanawake watoto, wazee. Hawakwenda vitani kwa, kwa sababu wao ni wanyonge. Laisa ala dhuafai, hapana dhambi. Tutafsiri neno haraji kule mwisho laisa ala الضعفاء wala على المرضى wala على الذين la yajiduna ma ينفقون harajun hapana dhambi yoyote juu ya wanyonge kama wanawake watoto na wazee wala juu ya wagonjwa wala juu ya wale ambao hawapati cha kutoa kwa ajili ya jihadi hawana dhambi yoyote kwamba wewe kwani kwenda vitani mimi sina ningekuwa nacho ningekwenda lakini itakuwa hawana makosa au hawana dhambi wakati gani idha nasahu lillahi wa rasulihi idha nasahu hiyo maana nasahu ay idha akhlasu idha nasahu ay idha akhlasu ndio maana yake idha nasahu lillahi wa rasulihi pindi watakapomtakasia nia Allah na mtume wake idha nasahu lillahi wa rasuli pindi watakapomtakasia nia Allah na mtume wake ee, mtu ni mnyonge ni mgonjwa lakini atamani ah ningekuwa mzima mwenyewe hapa ningeongozana na wenzangu kwenda kuipigania dini Allah lakini ndio hivyo Allah amenikadiria maradhi iko kitandani sawa nia yake safi kabisa angekuwa mzima angekwenda huyo sasa watu wa aina hiyo hawana madhambi watakapokuwa wamekhalifu au wamebaki nyuma laysa ala dhu'afai wala ala almarda wala ala alladhina la yajiduna ma yunfiquna harajun hapana dhambi yoyote juu ya wanyonge wala juu ya wagonjwa wala juu ya wale ambao hawapati cha kutoa kwa ajili ya jihadi hawana chochote hawana dhambi yoyote idha nasahu lillahi wa rasulihi watakapomtakasiania Allah na mtume wake ma ala almuhsinina min sabil hapana juu ya mwenye kutenda wema njia ya kuwalaumu ma ala almuhsinina min sabil hapana juu ya wenye kutenda wema njia njia ya kuwalaumu mtu kishatenda wema usimlaumu alichokifanya ni wema yani mwenye kufanya ikhlas ala almuhsinina alladhina nasahu lillahi wa rasulihi min tariqin ila muakhadhatihim wa uqubati hakuna njia hiyo laysa ala almuhsinina alladhina nasahu lillahi au nasahu Allah nasahu Allah wa rasulahu min tariqin ila muakhadhatihim wa hapana nafasi ya kuwalaumu na kuwaadhibu wale wenye kutenda wema pale wanakapokuwa wamemtakasia nia Allah na mtume wake wallahu ghafurur rahim na Allah ni mwingi wa msamaha mwenye kurehemu na Allah ni mwingi wa msamaha mwenye kurehemu aya 90 yona na moja naendelea wala ala alladhina wala hapana dhambi yoyote juu ya wale ambao wala ala alladhina wala hapana dhambi yoyote juu ya wale ambao idha ma atauka litahmilahum walikujia wewe ili uwachukue wala ala alladhina idha ma atauka litahmilahum wala hapana dhambi yoyote juu ya wale ambao walikujia wewe ili uwachukue qulta ukawaambia la ajidu ma ahmilukum alayhi sipati kipando ambacho nitawabebea juu yake qulta ukawaambia la ajidu ma ahmilukum alayhi sipati kipando ambacho nitawabebea juu yake kuna watu walikuja rasulullah wenzetu ndio vitani sisi hatuna mimi sina chochote sina mnyama wa kunifikisha sina masurufu sina pesa za kununua sina silaha naomba mnichukue na mimi Mtume صلى الله عليه akamwambia mimi sina sina cha kuwapa watu wa namna hiyo ambao wanaonyesha nia thabiti kabisa ya kutekeleza jambo la kheri hao pia hawana lawama hawana dhambi wala ala alladhina wala hapana dhambi yoyote juu ya wale ambao idha ma atauka litahmilahum walipokujia wewe ili uwachukue qulta uliwaambia la ajidu ma ahmilukum alayhi sipati kipando ambacho nitawabeba juu yake tawallau wakageuka wa ayunuhum tafidhu min ad-dam'i na hali ya kuwa macho yao yanabugujika machozi wakaondoka pale huku wanalia tawallu waligeuka wa ayunuhum tafidhu min ad-dam'i na hali ya kuwa macho yao yanabubujika machozi minadami yani hazanan kwa ajili ya huzni hazanan kwa ajili ya huzni alla yajidu ma yunfiqun ya kutopata kitu cha kutoa tawallaw waligeuka wa a'yunuhum tafidhu min ad-dam'i hazana na hali ya kuwa macho yao yanabubujika machozi kwa ajili ya huzni alla yajidu ma yunfikun, ya kutopata kitu cha kutoa hawana cha kutoa wakawa walia tu baki wenzangu enda vitani mimi nimebaki tu hapa sina natamani na mimi ningekuwa nacho ningekwenda huko vitani na kulilia kuna kufa huko watu wapigana mapanga huko watu wajeruhiwa wakatwa mikono wakatwa vidole watiwa ngeu wajeruhiwa kwenye nyuso zao wengine uwawa lakini mtu alilia aende sio kama kuna jambo lolote kwamba kuna hili ah, imma nasru wa imma shahada inma sabilu 'ala alladhina yasta'dhinunaka wa hum aghniya hakika si vingine lawama iko juu ya wale ambao wamekuomba ruhusa ya kutokwenda vitani na hali ya kuwa wao ni matajiri inma sabilu hakika si vingine lawama 'ala alladhina iko juu ya wale ambao yastadhinunaka wanakuomba ruhusa wewe ya kutokwenda vitani yastadhinunaka wanakuomba ruhusa ya kutokwenda vitani wa hum aghniya na hali ya kuwa wao ni matajiri innama sabilu sawa hakika si vingine lawama ala alladhina iko juu ya wale ambao yastadhinunaka wanakuomba ruhusa wewe ya kutokwenda vitani wa hum aghniyau na hali ya kuwa wao ni matajiri hao ndio watu wa kuwalaumu mtu anao nafasi lakini hataki kwenda tu atafuta udhuru wa uongo radhu bi an yakunu ma'a khawalif wakaridhika kuwa pamoja na wenye kubaki nyuma radhu bi an yakunu ma'a al-khawalif wakaridhika kuwa pamoja na wenye kubaki nyuma wa tabaa Allahu ala qulubihim na akapiga muhuri Allah juu ya nyoyo zao watabaa Allahu ala qulubihim, na akapiga muhuri Allah juu ya nyoyo zao. Fahum la ya'lamun, na wao hawajui kitu. Fahum la ya'lamun, na wao hawajui kitu. Ya'tadhiruna ilaikum, wanatoa udhuru kwenu. Ya'tadhiruna ilaikum, inaanza juzu ya 11 hapo eh, sawa. Juzu ya 11 anzia hapo. Ya'tadhiruna ilaikum, wanatoa udhuru kwenu idha rajatum ilaihim pindi mtakaporejea kwao yatadhiruna ilaikum idha rajatum ilaihim wanatoa udhuru kwenu pindi mnaporejea kwao qul la ta'tadhiru waambie msitoe udhuru tutaki udhuru sisi la ta'tadhiru waambie qul la ta'tadhiru waambie msitoe udhuru lan nu'mina lakum hatutawaamini nyinyi sisi wala hatutawaamini nyinyi لن نؤمن لكم حتتواميني نيني قد نبأنا الله من أخباركم أميكو شكوه لزي الله خبر زينو تيسي توانا نيسي منكوية هو وجوه ميمي أبر زينو زوتي سيشتكو نازو قد نبأنا الله من أخباركم أمي شكوه لزي الله كوسو خبر زينو تزيوها وسيرى الله عملكم ورسوله ورسوله na atayaona Allah na mtume wake matendo yenu wasayara Allahu na atayaona Allah amalakum matendo yenu wa rasuluhu na mtume wake vile vile atayaona wasayara Allahu amalakum wa rasuluhu na atayaona Allah na mtume wake matendo yenu thumma turadduna ila alimil ghaibi washahada kisha mtarudishwa kwa mjuzi wa ghaibu yani yanaonekana yasiyoonekana washahada na yanayoonekana si mtakufa mtakwenda wapi mtarudi kwa Allah ambaye anajua kila kitu yanayoonekana na yasiyoonekana yeye anayajua thumma turadduna kisha mtarejeshwa ila alimil ghaibi kwa mjuzi wa yasiyoonekana washahada na yanayoonekana fayunabbiukum atawaelezea fayunabbiukum kisha atawaelezea bima kuntum taamalun yale mliokuwa mkiyatenda utaelezwa moja baada nyingine wewe ulifanya hivi na hivi na hivi unaona hili fanya hivi na hivi sayahlifuna billahi lakum idha inqalabtum ilayhim sayahlifuna billahi lakum watawaapieni nyinyi kwa jina la Allah idha inqalabtum ilayhim pindi mtakaporudi kwao mkirudi kwao msharudi kutoka vitani watakuwa wametahayari sasa hawakwenda nyinyi mmerudi salama wametahayari watakuja kwenu sasa wajitoa viapo lituridhu anhum ili muwapuuze msiwapatilize kwamba ah, fulani msitoe lawama yani msianze kuwalaumu kwa hiyo ili msiwalaumu watakuja pale wallahi wa billahi bwana mimi nilikuwa ataapa pale ili nyinyi lituridhu anhum ili muwapuuze wao fa'ridhu anhum wapuuzeni hao fa'aridhu anhum wapuuzeni hao innahum rijsun hakika wao ni najis innahum rijsun hakika wao ni najis watu duni kabisa sawa لأنهم نجس وقذر wao ni najisi ni mchafu khabithatun bawatinuhum undani wao ni mchafu wa qabihatun a'maluhum na matendo yao ni mabaya fa'aridhu anhum wapuuze wao au wapuuzeni hao innahum rijisun hakika wao ni najis wa ma'wahum jahannam na makazi yao mashukio yao eh? Ma makazi yao ni jahannam jazaa'an bima kanu yaksibun hali ya kuwa ni malipo kwa yale walioyachuma jazaa'an bima kanu yaksibun hali ya kuwa ni malipo kwa yale waliokuwa au kwa yale walioyachuma yahlifuna lakum litardau anhum wanakuwapieni nyinyi ili muwaridhie wao yahlifuna lakum litardau anhum wanakuwapieni nyinyi ili muwaridhie wao fa in tardau anhum kama mkiwaridhia wao fa inna allaha la yarda anil qaumi alfasiqin hakika allah hawaridhii watu mafasik pengine mkaangalia ujamaa mtu akaapa hivi ili mumridhie basi bwana haina neno tuendelee na mambo mengine maisha yaendelee sasa yashapita tuendeze tuendelee mkaridhika mkaenda nao kama nyinyi mtawaridhia basi mjue kwamba Allah yeye hajawaridhia sawa eh? fa in tardhaw anhum kama mkiwaridhia wao fa inna Allah la yardha 'anil qaumil fasiqin hakika Allah hawaridhii watu mafasik al-arabu ashaddu kufra tena wanifaqan mabedui wakazi wa huko nje ya miji huko mashambani ni wakubwa zaidi kwa ukafiri na unafiki al arab watu al mabedui al arab mabedui ashaddu kufra wa nifaqa sawa ni wakubwa zaidi kwa ukafiri na unafiki yani unafiki wao ni mkubwa sana watu wa huko واجدر الا يعلموا حدود ما انزل الله على رسوله na ni hakika zaidi kwao kutokujua mipaka ya sheria ya aliyoteremsha Allah na mtume wake wa ajdaru na ni hakika zaidi kwao alla ya'lamu kutokuijua hududa ma anzala Allah mipaka ya sheria ya aliyoyateremsha Allah sitaki kusoma kwa mbali oh ng'ombe ng'ombe na wao mbuzi mbuzi na wao kulima kulima na wao hawataki kuzungumza na mtu hawataki kusikiliza mambo ya haki hawataki kuhudhuria katika kheri watajuaje kwa hiyo nyoyo zao zinakuwa susuwavu zaidi kwa sababu hawapati chakula cha roho hawapati maneno ya Allah na kila mtu anapokuwa yuko mbali na kusikiliza maneno ya Allah moyo wake unakuwa mgumu unakuwa msusuwavu anakuwa jahili kweli kweli kwa sababu moyo wataka kulainishwa na maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala lakini ukiachwa ikawa haupatilizwi dhakkir bituqa qalban ghafula walaula saqyu ma zakat az-zuru' zikumbushe juu ya takwa Allahi nyoyo zilizoghafilika kwa sababu lau kama sikunyeshelezea maji mmea usingekuwa mimea isingestawi kama mvua yenyeshi hakuna kunyesheleza mimea itakufa na moyo nao pia vile vile hufa kama haukunyoshelezwa na wahi na maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala moyo unakuwa msusuwavu mtu anakuwa na tabia ngumu haelezeki kile utakachomwambia katika kheri atakipinga swali sitaki swali ah, babu nawe swali swali kila saa swali swali basi dini kuswali tu huyo moyo ushakufa moyo wake umekufa unaweza na maskhara na hivyo mtu anambia bwana sasa mbona uswali ndugu yangu ah bwana na wewe kila saa swala ah, si mmekusikia bwana kwani kwani basi swala tu kwani swala yaliwa kwa sababu yeye anaweza kula tu ingekuwa swala yaliwa angekula eh? ndio wale mtume swalla salam akiwazungumzia wanafiki anasema hawa jamaa hawahudhurii msikitini lakini ingekuwa msikitini pagaiwa vipaje vya kuku au vipaje vya, vya mbuzi ungewaona safu ya mbele hao ungekuja japokuwa kwa kusota la atau walau habu wangekuja japokuwa kwa kusota na mimi nafasi yangu na kule mbele mbele si sasa hivi atakuja lakini weka utaratibu kwamba kila swala 1500 pangetosha hapo na parcel ndani pale pana take away eh chips kuku kama ni mchana kuna biriani pale na nyama ya mbuzi ipo kisha swali tu wapewa hii hapa wewe una watoto wangapi ana watoto watano haya mfuko wako ziko tano na hii hapa yako mwenyewe pangetosha hapa sio tungeuana hapa mlangoni kwa sababu nini kwa sababu watu wana wawaza kula ndicho kinachowaumiza wao mnaelewa ninachokisema si maneno maskhara wallahi vile wacha hizo kuku nini au 1500 elfu Ah, mwadhini <laughs> mwadhini haja adhini watu washafika wasubiri mlango wa msikiti ufunguliwe watu wamejazana nini kuna elfu <laughs> sasa kuna watu wa aina hiyo Allahu almusta'an a'rab ah, al-a'rab ashaddu kufran wa nifaq mabedui ni wakubwa zaidi kwa ukafiri na unafiki وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله na ni hakika zaidi kwao kutoijua mipaka ya sheria aliyoiteremsha Allah juu ya mtume wake yaani hili ndio jambo ambalo linatarajiwa kwao kwamba wao hawana ujuzi wa kujua mipaka ya sheria ya Allah watajuaje na wao hawataki kusoma hawataki maneno ya Allah narudia tena wa ajdaru an la ya'lamu hudud ma anzala Allah ala rasulihi na ni hakika zaidi kwao kutoijua mipaka ya sheria ya aliyoyateremsha Allah juu ya mtume wake mipaka hiyo hawezi kuijua wao kwa sababu innamal ilmu bitaallum ilmu ni kwa kusoma wao hawana wakati huo wallahu alimun hakimun na Allah ni mjuzi mwenye hikma sibaki aya mbili ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ومن الأعراب نكون كتك مبدوي man yule ambaye yatakhidhu ma yunfiqu maghrama anayafanya vile anavyovitoa gharama anafanya kuwa ni gharama utakwenda hivi wa min al aradi man yattakhidhu ma yunfiqu maghrama na kuna katika mabedui wanaofanya vile walivyovitoa kuwa ni gharama yani yaqul min sukani al-bawadi man yaudu ma yunfiqu fil khairi ghurman wa naqsan wa khasara kuna katika wakazi yani wakazi wa maporini huko wale ambao wanahesabu vile wanavyotoa katika kheri kwamba ni gharama wanagharamika na wanapata upungufu na wanapata hasara ah, tumeambiwa tutoe sadaka nimetoa elfu yangu bwana nilikuwa mwenyewe na mpango nayo eh? sasa si itakuwaje kwa bajeti ya watoto ile kwa sababu alitoa juzi au mwezi uliopita kuna pesa alitoa basi atalalamika kilitoa bwana basi samii ilikuwa sina kitu mwenyewe aona ni gharama wa min al-arabi na kuna katika mabedui man yule ambaye au wale ambao yatakhidhu ma yunfiqu yatakhidhu ma yunfiqu magharama wanaofanya vile wanaovitoa kuwa ni gharama wayatarabbasu bikum dawaira na wanangojea kushuka kwenu balaa kwamba waache tu litawashukia balaa wale wanangojea kuna ishuke kwenu nyinyi misiba ili waseme ishuke kwenu nyinyi mambo mabaya ya kuwaudhi ili wao wafurahi wayatarabasu bikum dawair na wanangojea kushuka kwenu nyinyi balaa alaihim dairatu sau basi ishuke juu yao balaa balaa la uovu Allah anawaapiza jaala Allahu ah, almasaiba allati tasuuhum wa tufsidu amwalahum Allah ateremshe balaa ambalo litawaudhi wao na litakaloharibu maisha yao kama vile unavyotamani nyinyi yafike mabaya yatawafika wao basi ndio maana ya maneno haya hayo mabalaa wanayotamani kuwafikia waislamu yatawarudia wao basi alaihim dairatu sau ishuke juu yao balaa ovu wallahu samiun alim na Allah ni msikivu na ni mjuzi aya moja au ya 99 99 wa minal arabi man yu'minu billah na kuna katika hao mabedui wanaomwamini Allah sio kwamba wote makafiri na wanafiki wapo wa minal arabi na kuna katika hao mabedui man yu'minu billahi wal yawmil akhir wanaomwamini Allah na siku ya mwisho wayattakhidhu ma yunfiqu qurbatin 'inda Allah na wanafanya vile wanavyovitoa kuwa ni venye kuwakurubisha mbele ya Allah atoa tena atoa kweli kweli ah, mimi nitatoa ng'ombe wawili Ah, mimi nitatoa mbuzi mimi nitatoa mahindi watatoa vile walivyokuwa navyo tena anafanya kwamba huko ni kujikurubisha kwa Allah wa min al-arabi na kuna katika mabedui man yu'minu billahi wanaomuamini Allah wal yawmil akhir na siku ya mwisho wayattakhidhu ma yunfiqu qurbatin inda Allah na wanafanya vile wanavyovitoa kuwa ni venye kuwakurubisha wao mbele ya Allah wa salawati rasul na maombi ya mtume wa salawati rasul na maombi ya mtume yabtaghi al-arabu al-mu'minuna binafaqatihim aidha du'a ar-rasul sallallahu alayhi wasallam lahum inda akhdhihi sadaqatihim wanataka mabedui waumini wale waumini katika mabedui wanataka kwa zile zile sadaka zao wanazozitoa wanataka dua ya mtume sallallahu alaihi wasallama wakati wa kuzipokea awaombee dua wanatoa kwa ajili ya Allah lakini pia si mtume anawaombea mtu akishatoa anamuombea dua اللهم صل على فلان اللهم صل اللهم صل على آل فلان مثلا اللهم صل عليهم اللهم بارك عليهم anawaombea dua wale kwa hiyo atoa kujikurubisha kwa Allah lakini pia akitarajia atapata dua ya nani ya mtume sallallahu alaihi wasallam ala zindukeni yani jueni ala zindukeni innaha qurbatun lahum hakika hayo ni yenye kuwakurubisha wao innaha qurbatun lahum hakika hayo ni wenye kuwakurubisha wao kwa Allah yani eh? sayudkhiluhumullahu fi rahmatih Allah atawaingiza wao kwenye rehema zake sayudkhiluhumullahu fi rahmatih Allah atawaingiza wao katika rehema zake inna allaha ghafurur rahim hakika allah ni mwingi wa msamaha mwingi wa kurehemu kwa watapata rehema za allah subhanahu wa ta'ala aya ngapi hiyo tushasoma ngapi ha 25 tutakuja kuanza wasabiquna alawwaluna min almuhajirin wal ansar ni darasa ya kesho insha Allah mpaka mwisho sura kwa hiyo tumevuta kidogo darasa yetu tukasoma aya hizo 25 ili tupate fursa ya kuimaliza sura hii tutakuwa tumesoma sura mbili ndani ya mwezi huu suratul anfal na suratu at-tauba الله تعالى أعلى وأعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نعم شيخ fahimu maghluta fahamu mbaya kwa sababu kinapozungumzwa hapa ni suala la watu kukaa pweke katika majangwa au kukaa pweke katika, katika mapori mtu iko peke peke yake kiasi ambacho hakuna jamaa hakuna aljumaa lakini haizungumzii kwamba ukakae kijijini pamoja na watu kwa sababu hakuna umeme basi wewe beduu sio tafsiri yake sawa kinachozungumza ni watu kuingia bedu yani uko majangwani au maporini fulani yuko huko oh! yuko peke yake yeye na mbuzi wake tu yeye na ng'ombe wake tu nyumba maua yake ni mahindi na mchicha ndio maua ndio garden mzunguko maua basi sawa yuko huko yuko peke yake hakuna jamaa hakuna aljumaa hakuna darsa hakuna mambo kama haya yanaua moyo sawa lakini watu wamekusanyika kwenye kura kijiji wako pamoja watu hamsini mia wapa, ni mji wewe kwenda kulingania ukasema ah takaje kijijini bwana wabedui bwana ah, ah si maana yake hilo jambo la kwanza jambo la pili mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiishi Madina katika Madina madinatu khairul lahum law kanu ya'lamun Madina ndiyo mji bora kwa wao laiti kama watu wangekuwa wanajua Mtume صلى الله عليه وسلم wal madinatu khairul lahum law kanu ya'lamun yaani kama una mahali pa kuishi basi palipokuwa bora kabisa kaishi Madina sawa ni bora lakini pamoja na hivyo kuna maswahaba waliacha mji wa Madina wakenda mahali katika miji tena vijijini kwenda kulingania dini na wakaja na makundi ya watu wakasilimu tena siku wa Madina tu Madina ambayo pia mtume bado yuko hai kuna maswahaba walitoka wakenda huko vijijini kwenda kuwalingania watu kwenye Uislamu watu wa Dausi wakaja na makabila mbalimbali yalikuja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hiyo kuacha mji na kwenda kwa kuwalingania watu hiyo ni khair na ni maslaha makubwa leo mji gani utaulinganisha na Madina tena akiwepo mtume sallallahu alaihi katika ulimwengu baada ya makka sharafu yake na utukufu wake kitazungumza mji na mtume sallallahu alaihi yupo maswahaba wapo wauacha kwa ajili ya dawa ni mji gani unaweza kulingana hakuna kwa hiyo watu wasikwepe jukumu la kufikisha dawa kwenye vijiji, kwa sababu ah, si nitakwenda kijijini huko bwana, si nitakuwa bedui mimi. Sasa wale watalinganiwa na nani? Na hawajui, na watu hawezi kuacha miji yao bwana. Watu wote wakaacha miji wakatoka, wakaacha miji ikafa, wote wakahama sehemu fulani, si katika sunna ya Allah. Lakini suala la mtu kujikaa kukaa peke yake peke yake maporini au majangwani na kijihema chako na vijumbwa na vijipaka na mbuzi uko huko, huna Ijumaa, huna jamaa, huna chochote, si jambo zuri. Labda kama kuna fitna katika ulimwengu sasa haivumiliki, itakutoa kwenye dini yako, basi kukaa kwenye vilele vya milima huko na mapori ni bora kwako wewe, kama weza kuvumilia, sawa. Lakini hali haijafikia hivyo, hakuna kheri kama mtu kuhudhuria swala za jamaa na waislamu wenzako watoka nyumbani kwako wenda msikitini warudi uh, wasoma wasomesha wafanya biashara zako na shughuli zako watangamana na watu wavumilia juu ya udhia wao kwa sababu katika kheri zaidi pia ni kutangamana na watu alafu kuwa na subira juu ya udhia watu wanaudhi wana maneno ya kinyaa lakini wewe wavumilia hakuna kheri kama hiyo sawa lakini hakuna mtu yote anaweza kusalimika na udhia hata atakayetaka kukaa pembeni kujitenga katika kilele cha mlima watu hawezi kufika huko labda kwenye mlima Kilimanjaro huko umekaa peke yako juu ya kilima kuna watu watakuudhi kuna kitu cha kukuudhi utakipata ibn al-Warid anasemaje hmm? la yakhlu mru'un min diddin wa in hawala al-uzla fi ra'si jabal mtu siku zote hata acha kukosa mpinzani hata kama ataamua kwenda kujificha kwenye kilele cha mlima huko ndorobo atafuata huko utakuja kumng'ata nyuki kuna kitu cha kukuudhi itakufuata kule na maneno pia atakufikia ah ni bwana siku hizi amekuwa hivi na hivi watu watakusema kwa sababu uko huko na ukija mwenyewe ujione kwa kawaida lakini watu wakijua ukiingia tu huyu mshamba huyu ni mshamba toka bedwi lakini ukija pale mwenye ujiona kwa kawaida shati pingine ilikuwa ilikunja kunja umelalia asubuhi umetoka umelivaa hilo hilo kawaida mtu akishatoka huko yeye ajiona kila kitu na kawaida hujavaa viatu hujanyosha nguo yako hujakaa vizuri wewe waona sawa tu si vile ng'ombe na mbuzi wako huko sawa wewe waona watu wote wako hivyo sawa wewe ukija mjini lakini watu kishaingia ah huyu katoka shamba sasa wewe mwenyewe umeoga umejipaka mafuta akiwa kujua mshamba <laughs> ndio athari yake ha tuweke kula tukianza kukaa hapo kula wewe huna mkao maalum ah ni mbaya hiyo vizuri mtu achanganyikane na watu ajifunze ustaarabu kwa sababu al-insan ni madaniyun bitabi'i maumbile ya mwanadamu alivyo ni mwanajamii ya'laf wa yu'laf anawazoea watu na yeye anazoewa anajifunza na anafunza anawafunza watu kwa hiyo ukikaa na watu utajifunza tabia nzuri kwamba natakiwa nikae na watu hivi nizungumze na watu hivi sasa wewe kila saa bobo ng'ombe nini basi huu unachojifunza uko peke yako tu sawa hatuosemi sana kwamba watu ah, ah, tunazungumza ile kwenda sana mbali na mtu akawa hawiko mbali na jambo la dini na jamaa si jambo zuri halihimidiwi uweza kukaa huko lakini kawa wahudhuria jamaa wahudhuria durusi hiyo sawa sawa kuna fitna kubwa huku ukikaa utakufitini kwenye dini yako kule ndio salama salama kwa watoto wako lakini haizungumzii baina ya mji mkubwa na mji mdogo hatuzungumzii hilo sawa haizungumzwi baina ya mji mkubwa na mji mdogo kwa sababu ukitazama hilo kuna hii miji yetu tunaita miji lakini kwa, kwa, kwa munasaba wa miji mingine mvijiji sawa hii Tanga katika miji mingine ukilinganisha ni kijiji tu hiki si hamna mji hapa hawa nyinyi hamjatembea ndio hapo hamna kitu bado onekana huko kijijini hawa jua mambo kijijini huko lakini lakini sitojiona kwa mji mtu mwingine yuko hapa Pongo akija mtu mwingine tunaona hapa kijijini lakini mtu mwingine mimi ndio bon town hapa sisi ndio wenyewe hapa yani ajinaki na mji ah, mji wenyewe uko wapi wanzi wapi mpaka wapi kwa tuzungumzie baina ya mji mkubwa na mji mdogo tutazungumza kukaa maporini kukaa kama jangwani, jambo hili si zuri halipendezi wallahu ta'ala a'lam wa ahlam subhanakallahumma bihamdika